el insecta e fix substanzo protectas plantoin. La nigra soldata muscio postlassas ce ciu rehautado tavoloin el chitino. Ecte ciam funccias pli cae pli da insecto farmoe, amassigas abunde da chitino, ciel restaggio. Esplorista gruppo en Vieno utiligas tiun biopolimeron por producti el gi medicon vene la valoran substanzon chitosano. Tiu efficas en la agriculturo contrau damagiantoi. La nigra soldata muscio estas malmulte alloga, do simple muscio, sed gi cae giai larvoi estas valorai liberantoi de proteino. Same ciel faruna vermo, locusto doma grillo, ciu iam estas aprobitae de EU, ciel aldonajoe de homai nutrajoe, ancau la nigra soldata muso staras sur la listo de la eblai liberantoi de nutrajoe por la homa consumo. Ciel bestai nutrajoe tiui insectai proteinoi cae oleoi, iam estas bone el provitae, cae tial ancao in Austrio jam funccias farmoi, ciui specialigias pri la bredado de la mushoi. La crescigo de la insectoi utiligas organicain restajoin. La mushoi cae larvoi voras tion, cio alicase estus rubajo. Do jen dauri pova ciclo, se ancao la flancae productoi el insecta farmo estas utiligatai. En unu el tiui insecto farmoi, la soldatai mushoi crescas ecte la ovo, gis la plen cresca musho, ca ili trairas plurain rehautadoin cae metamorfosoin. La larvoi similas lau aspecto al farunai vermoi. Ni nun malcovris flancan producton de tiu insecto farmo, ciel valoran fonton de chitino, diras estrino de la esplorista gruppo en faca altlerneo en Vieno. La natura polimero chitino trovigas unu flanque en la chirasso de crustai bestoi, cancroi, craboi, sed gidonas ancao alla hauto de insectoi solidetson, cae formas ali flanque gravan consisteron de la celai vandoi de fungoi. Tio biopolimero estas la paso por activa moleculo cun la nomo chitosano, quio trovas pli cae pli da intereso en la farmaceutica esplorado cae en la agriculturo, diras la estrino. La efic substanzo chitosano povas ligi grasso in ciel cholesterolon, cae gi havas antibiotica in etsoin, kiwi precipe ce util plantoi estas espero en la biologia planto protecto. Gis nun chitosano estis cerpita cefe el cancrae bestoi, cio povus esti problemezza por homoi cun allergioi, si clarigas. Se oni prenas la chitinon por la productado de chitosano el la insecto farmo, tiam oni evitas tiun problemon. Ce rehautigo de la insectoe, cae ciel crom producto, posta cerpado de proteino cae lipido, el musiae larvoi, amasigas suffice da chitino por povi producti chitosanon ie signifae quantoi. Tradiziae metodoi applicas ce la convertado de chitino al chitosano fortega in chemia in rimedoin, kiel salacidon cae natrio hydroxidon Nia aliro estas multe pli convena, char ni utiligas enzimoin tiu cele, diras la estrino. Oni tiel sparas grandain quantoin da chemiagioi cae da aquo. Critosano pli fortigas la immunsystemon de la plantoi sur kiwi gi estas applicita.